Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini diberi judul Diweteni Lampor. Kiriman dari Kang Wandai dari Daung Landian Gedung Tuban Blora. cerita iki dialami kanca-kancaku. Wektu uku kancaku sing jenenge Trisjo, Poleng lan Adilan Badak lagi ngrembug masalah nyolo jangkrik. Jo, kok bengi ayo nyolo jangkrik? Nang ndi? Ana lho, ning dungadem jare jangkrik akeh lan banter-banter suarane. Oke, mengko mangkat jam 8 yo. Ya. Wektu iku Adilan badak teko terus krumu cacah mau arep nyulu jangkrik. Adi terus nyaut. Aku tak melu. Aku ya melu. Ya wis, nang podo golek senter lan wadah mengko jambolu budal. Oh. Wengi kuwi sepi banget sajake. Bocah papat mlaku sawah lor desa cedake kali. Leng, jare akeh jangkrike kok gak krungu blas aku. Sabar sik, Di, Adi. Mengko dilengkas lak ngerik. Sakwise iku trejo jengkelen gak entuk jangkrik. Di, ya yo mulai ae wis tiwas dicokot jengklong gak entuk jangkrik. Ya ayo mulai ae, Jo. tapi poleng ora gelem diajak mulai. Sik aku krungu iki lho. Kowe enteni kene. Suarane anding kali sajake jangkrik tak injene. Bocah telu iku padha meneng ingetke kancane nginjen jangkrik. Ndilalah ana geni miber sing mauni cendhek malah rada dhuwur, tapi poleng ora ngerteni hal iku. Wong telu padha mangerteni. Trisjo ngomong. Tak kaya apa kok ana geni miber-miber. Lah jare wong-wong ngono kuwi kae jenenge lampor. Ayo ndang mlayu gak usah gagas poleng. Sah telu langsung mlayu sak nalika. Poleng cilang cileng golek swara jangkrik tapi ora ketemu tapi malah ngerti ana geni miber-miber. Ngertiku poleng temenggengen lan kepoyoh-poyoh. langsung lampu senter sandalan sarung ditinggal ning panggon kono langsung mlayu sipat kuping tekan rondan cah teluwis ning kono ngerti poleng mlayu ngos-ngosan trejo takon leng kowe napa kok mlayu kaya blandar klirik ae damput we padha ngerti lampur ora gelem ngandani. Lah kene wis keweden kok. Kuwi kenapa katokmu kok terus kabeh? Apa kowe bar gopak ning kali? Aku kepoyo-poyo, Co. Cah telu padha ngguyu kemekelen. Iki cerita saka aku mung sak mene wae Wandi Jimatres Dukundau, Nglandian Kedungtuban Blora. Masih bersama tim Jimat.